prvej línii. Slovensko je kresťanská krajina, cyrilometodská tradícia je dokonca zakotvená aj v ústave SR a veľa ľudí sa hlási k viere a najdôležitejším aspektom či odkazom kresťanskej viery je, ako všetci veľmi dobre vieme, odpustenie alebo druhý začiatok, druhá šanca. Väznice, alebo ich nazvime ústavy pre výkon trestu odňatia slobody, by mali slúžiť nielen represívne v zmysle, že ochránia spoločnosť od zločinca a potrestajú ho za jeho činy, ale mali by byť aj resocializačnými zariadeniami, to znamená prevychovávať a filozoficky, keď sa nad tým zamyslíme, ak má prevychovať, ak má teda byť nejaký prevychovaný väzeň, tak v praxi by sa mal, mala táto prevýchova nejakým spôsobom overiť. Tá spoločnosť by, by mala aj pocítiť, že áno, tento človek bol prevychovaný. O tom samozrejme predtým, ako by bol človek, ktorý sa dopustil nejakých činov a sedel za ne a mal by byť prepustený, No, predtým by to malo byť overené samozrejme odborníkmi, znalcami a v neposlednom rade práve súdom, ktorý dáva to definitívne stanovisko. A samozrejme eh, aj o tom musia rozhodovať znalci, ale aj tí, ktorí mali dennodenne možnosť vidieť toho väzňa. V dnešnej relácii, milí poslucháči, nechceme a nebudeme glorifikovať a ospravedlňovať e, žiadne zločiny. Skôr sa chceme pozrieť na praktické oblasti a tiež možno trošku zafilozofovať, ako som v úvode zafilozofoval, o jednom z najsledovanejších, ak nie najsledovanejšom súdnom procese. Budeme sa rozprávať o snahe o podmienečné prepustenie Mikuláša Černáka od mikrofónu vás pozdravuje Michal Albert. V štúdiu v Banskej Bystrici nás bude technicky sprevádzať Peter Kršiak a vítam už dnešných hostov, e, ktorými sú doktor Jan Gerek a doktorka Diana Messingerová. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer. Chcem pozvať všetkých poslucháčov, ktorí nás počúvajú naživo. Vaše otázky, prípadne nejaké pripomienky, postrehy môžete písať naživo na studio zavináč slobodnyvysielac.sk a tým, že sa budeme rozprávať s advokátmi Mikuláša Černáka a budeme sa rozprávať hlavne o tom, a najmä o tom podmienečnom prepustení. To by som aj odporúčiť poslucháčom, aby nešli zbytočne e, do tej minulosti, pretože to dnes nevyriešime, ani to nie je predmetom toho súdneho sporu, o ktorom sa budeme dnes rozprávať. Skôr by ste mohli tie otázky smerovať, ale to je také moje odporúčanie naozaj, aby sme to mali tak prakticky čo najlepšie zvládnutelné, by mohli smerovať k tým nejakým procesným úkonom, procesným veciam, alebo možno k tým novinkám, ktoré sú v tomto procese, pretože ten je všeobecne dosť sledovaný. Takže ešte raz, vítajte, som rád, že ste prišli a možno ako taká prvá otázka, možno to bude taká otázka, ktorá bude práve súvisieť aj, aj s tým, čo som teda povedal v tom úvode. A či považujete vlastne väznice alebo tej ústavy na výkon trestu odňatia slobody ako za niečo, čo má len nejakým spôsobom uskladniť toho zločinca, aby sa nedostal nikde, alebo ho to má naopak prevychovávať a a má sa potom aj podľa vás e, umožniť, aby sa tento človek aj prevychoval a ukázal to e, v praxi v každodennom živote. Ako to vidíte vy? No, e, podľa môjho názoru je to už niekde ďalej, ako ste vypovedali, pretože aj v súčasnosti v konaní ohľadom podmienečného prepustenia e, Mikuláša e, Černáka sa vyjadrovali e, k celej situácii jeho nápravy pre výchovy a reso- resocializácie E, poverení pracovníci UVTOS, medzi ktorými teda boli špeciálni pedagógovia, pedagógovia slúžiaci v špeciálnych oddielov, e, pedagógovia na oddelení s maximálnym stupňom stráženia, sociálny pracovník, ako aj pracovník pracujúci na národnom projekte Šanca na návrat. My sme s veľkým potešením ako obhajcovia mohli kvitovať a kvitujeme a aplaudujeme týmto postupom, pretože je zrejme, že pracovníci týchto nápravno-výchovných ústavov pokročili pomerne ďaleko. Ja absolútne Aha. súhlasím e, s tým, čo povedal v podstate kolega. Bolo by hlboko naivné si myslieť, že e, tí väzni v tých výkonoch trestov odňatia slobody sú len nejakým spôsobom uskladnení. rozhodne nie. Myslím si, že tam pôsobia e, vysoko erudovaní pracovníci, ktorí si myslím, že robia maximálne preto všetko, aby ak príde ten čas pre toho odsúdeného, ktorý sa teda má možnosť dostať na slobodu, aby jednoducho splnil všetky tie, tie podmienky na návrat a teda nebol jednak nebezpečný pre spoločnosť a hlavne bol teda resocializovateľný. Ja by som vám teraz oponoval vlastne slovami pána Ševčíka. To si teraz akože nebudeme púšťať zvuk, len ja to tak reprodukujem, lebo on povedal, že, že a kde by sa resocializoval, že viete, on je proste v takej skupine, kde je 23 hodín denne sám so sebou, a jednu hodinu e, ide na nejakú vychádzku v rámci toho areálu, že tam on podľa mňa, podľa pána Ševčíka, ani nemá možnosť sa nejakým spôsobom e, nejako prevychovať. No to môže povedať len niekto, kto má hlbokú neznalosť o tom, ako v podstate funguje e, výkon trestu odňatia slobody a, a v podstate e, akí pracovníci tam jednoducho fungujú a akým spôsobom spolupracujú e, s tými odsudenými. Tu nejde len o Mikuláša Černáka, ale vo všeobecnosti. A myslím si, že vo všeobecnosti k takémuto, takýmito vyjadreniami dochádza k absolútnemu dehonestovaniu práve takýchto pracovníkov zboru väzenskej a justičnej stráže. Takže ja sa s, s takýmto vyjadrením nestotožňujem, ale hovorím, opakovane zdôrazňujem, ak niekto takéto niečo povedal, ak to povedal pán Ševčík, musí to prameniť len z jeho hlbokej neznalosti toho, ako funguje výkon trestu odňatia slobody a celkovo to zaradenie tam jednotliví pracovníci. Zrejme, zrejme. Veľa ľudí, keď sa, aha, pardon? zrejme spomína na svoje zážitky spred 30 rokov. A to bolo veľmi dávno. Dnes je iná doba. Áno, tak on bol vyšetrovateľom a vyšetroval vlastne. Neviem, ja som sa sa... s ním nestretol vo vyšetrovaní, tak neviem odkedy bol a kde bol vyšetrovateľom, pretože ja som snad jediný advokát, jediný obhajca, ktorý od decembra uh, eh, 1997 obhajuje Černáka s krátkými prestávkami, čiže Mikuláša Černáka poznám 28 rokov, poznám ho odvtedy, ako sme kráčali tu v Banskej Bystrici spoločne na krajské riaditeľstvo prihlásiť sa policajnému zboru, pretože už vtedy v televízii sa vysielalo, že proste je po nich pátranie a prišiel tam aj spolu s kolegom a môžem teda porovnávať, aký bol Černák december 1997 a aký je Černák teraz. Každopádne, keď sa rozprávame, e, alebo často sa ľudia rozprávajú o tomto procese, možno aj na základe toho, že bol film, ktorý bol dosť sledovaný a v kinách, teda film Miky a film Černák. Tak často rozprávajú viacerí ľudia o tom, že považujú za nespravodlivé, ak niekto po takých veciach, aké napáchal, aby išiel po 25 rokoch, alebo teda po 27 v jeho prípade, na slobodu. Aký je podľa vás taký argument? Lebo vieme, že je právo a on iba využil to, čo je právo a že je teda právo požiadať po 25 rokoch odpíkaných o podmienečné prepustenie, ale viacerí sa pýtajú na tú morálnu stránku. V čom podľa vás akože prevyšuje tá individuálna snaha o prepustenie nejakého väzňa nejakú tú morálnu stránku? Možno či už porovnanie možno s inými zločincami, ktorí možno e, urobili niečo menej a možno si podobný, podobnú sumu rokov musia odsediť alebo tak celkovo, ako to vnímate, že prečo sa na to pozerať tak, že je to právo, ktoré je teda stanovené zákonom a zatiaľ to teda nebolo zrušené, takže by sa to malo rešpektovať. Ako sa teda na toto pozeráte? Pozrite sa, ja vám poviem tak, e, jednoducho máme tu nejaké trestné kodexy, aké máme. E, ja ich považujem za absolútne správne, ktoré umožňujú každému, nielen Mikulášovi Černákovi, podať e, jednoducho žiadosť o podmienečné prepustenie z výkonu trestu odňatia slobody kde samozrejme následne pristupuje mm, faktor toho príslušného ústavu, ktorý sa vyjadruje e, k tomu danému odsudenému, teda či splňa podmienky a ako ho hodnotí. Podotýkam pri Mikulášovi Černákovi tu niekto hodnotí nie posledný rok, posledných 5, posledných 10 rokov, ale tu hodnotí niekto e, jeho posledných 27 rokov života a plus tu pristupuje ďalší faktor, e, kedy sa k veci vyjadrujú e, odborníci, ako sú znalci, či už je to klinický psycholog, či už je to psychiatr, ktorí sa vyjadrujú k tým otázkam, či je takáto osoba, či už vo všeobecnosti nebezpečná pri spoločnosti, či sa vie zaradiť do spoločnosti, či sa zmenila, či, či jednoducho prebehla u nej tá náprava. A je fakt, ktorý na základe napríklad do dnešného dňa vykonaného dokazovania treba prijať, že že Mikuláš Černák urobil obrovskú zmenu. Jednoducho tých 27 rokov e, v jeho živote e, prinieslo to, že jednoducho tá zmena tam e, skutočne je a tí znalci dneska poukazujú na to, že ďalší výkon trestu u Mikuláša Černáka už neplní úlohu. Ja len jednou vetou by som chcel doplniť, že každý má právo začať znova Áno, veď z toho vlastne vychádza aj kresťanstvo, ku ktorému sa Slovensko nejakým spôsobom hlási. To, čo som vlastne aj v úvode spomínal. Pustíme si teraz anketu, ako sa pozerali na to ľudia, bolo, bola to anketa na Interes, je to len taký výsek, e, dvaja sú tam e, proti a jeden je taký na váškach. Tak pustíme si názor ľudí pozabíjal koľkých ľudí a ako je to si myslím, že aj... Nie, mm, mm, ja som proti. Vy by ste sa cítili bezpečne, keby naozaj viete o tom, že tu niekde beha a žije Mikula Šernák? No, keby som akože mala niečo za prstami, tak určite nie. Takže asi neveríte, predpokladám, že sa nie. polepšil. Nie. <laughs> to asi nie. Ľudia sa nemenia. No. Aspoň nie takýto. No. Ja zase není som ten 100% presvedčený, či mu nepovoliť podmienečne prepustenie, pretože si odpíkal kod 25 rokov. 25 rokov, takže možno, že sa niečo v ňom zmenilo, že podľa mňa nie som úplne presvedčený, že by bol správne mu zamietnúť tú možnosť. Takže už iba doplňame to, čo sme už spomenuli, že teda 27 rokov už odpíkal, aby to bolo úplne jasné. Ja sa ale opýtam, Aký je taký hlavný argument obhajoby pri tejto žiadosti o podmienečné prepustenie? Lebo napríklad um, často sa hovorí o tom, že áno, on sa polepšil, robí tam nejaké prospešné veci, ale napríklad práve ten pán Ševčík tvrdí, že vo väzení sa ani nie je možné urobiť nejaké veľké prúšvihy, nejaké veľké problémy, lebo tam je naozaj veľmi prísny režim. Takže aká je taká vaša hlavná argumentácia, prečo by už mal ísť na slobodu? Pán Ševčík nie je ten, kto je oprávnený takéto názory vysielať. Máme na to dosť kritický pohľad, pretože v súčasnosti je už niekde úplne inde a pokiaľ rozpráva, tak e, rozpráva veci, ktoré teda nie sú priliehavé celému tomuto procesu. Ja by som chcel povedať jednu, tak, tak jeden taký zaujímavý poznatok, ktorý máme z celej obhajoby, že najviac o podmienečnom prepustení rozprávajú tí ľudia, dokonca právnici, trestní sudcovia, ktorí nepoznajú z celého spisu okresného súdu Trnava pracovisko Piešťany jednu jedinú stranu. Jeden jediný list, jeden jediný dokument. Takže ja si dovolím použiť možno také ako nie práve slušný výraz, ale je to, je to, je to čudné, povedal by som, ak by som sa mal vyhnúť tomu pravému výrazu a diplomaticky to takto označiť. Jediný, kto bude mať záverečné slovo. Jediný, koho budeme aj my rešpektovať ako obhajcovia, je súd. Súdna moc je treťou mocou v štáte po zákonodárnej a výkonnej moci. Takže ak niekto z pozícií člena zákonodárnej moci rozpráva veci, ktoré boli niekedy pred 30 rokmi, ja to považujem nie že za neslušné, ale zároveň aj za nechutné. Prepači, ja to len, ja to len doplním, veď s tým sa vôbec nedá súhlasiť, veď práve výkon trestu odňatia slobody je miesto, kde ten odsúdený, ktorý si odpikáva trest, sa musí prispôsobiť Áno, veď tam sú striktne stanovené nejakým spôsobom e, tie podmienky, ten život stretáva sa s rôznymi odsudenými, kde jednoducho, či už tí dozorcovia, pedagógovia, pracovníci vnímajú to, ako jednoducho ten odsúdený sa správa. Takže to, je, to, je, to absolútne nie je na mieste práve, to je o mnoho vyhrotenejšie prostredie, kde vy musíte veľmi striktne niečo dodržiavať a kde je možno vidieť to, že prípade, že to nedodržiavate, um, teda akým spôsobom, kde smerujete a práve to povedali uh, aj tí znalci uh, jednoducho v tom konaní, že nie je možné, aby bol uh, Mikuláš Černák nejakým spôsobom psychicky chorý alebo aby mal chorobu v pravom slova zmysle, lebo práve za tých 27 rokov by to nemal šancu uhrať. Jednoducho pri tej najbežnejšej situácii by jednoducho reagoval absolútne inak. Takže práve toto je to prostredie, kde, ktoré je absolútne iné od toho štandardného, bežného, ktoré, ktoré práve vytvára o mnoho viacej e, možností na prípadný konflikt, pretože naozaj tam musíte striktne dodržiavať všetko od posledného zapnutého gombíku. Pustíme si teraz zvuk e, pána Milana Rajchela, že čo povedal na pána Černáka na základe mojich skúseností a čo ja mám s ním, tak je to, je to to isté a možno ešte aj horšie, lebo nechápem človeka, ktorý plánuje, že vyjde vonku a ktorý dáva o sebe vedieť a posiela odkazy politickým stranám, posiela odkazy politikom, policajtom, to je absurdné. Takže si myslím, že je to kontraproduktívne v jeho prípade a v mojich, z mojich skúseností s ním je ešte horší, jak bol a to je môj pohľad a z mojich skúseností, takže, takže tak. Takže to bol Milan Rajchel. Inak podobné vyjadrenie mal aj Jan Kán, ktorý bol tiež spájaný e, s Mikulášom Černákom. E, ako hodnotíte toto konkrétne vyjadrenie? Čo sa týka mňa, ja sa k týmto e, ctihodným občanom vôbec nejdem vyjadrovať. Nie sú pre mňa partnermi na to, aby som nejakým spôsobom zaujímala stanovisko e, k ich, k ich tvrdeniam. Takisto sa dá povedať, že aj pán Reichel spomína na udalosti spred 30 rokov. Dneska je rok 2025, je tu konanie na okresnom súde Trnava, pracovisko Piešťany, 104 PP lomeno 15 lomeno 2024, kde súd veľmi podrobne, skutočne veľmi podrobne dokazuje všetko, čo súvisí s jeho rozhodnutím pre podmienečné prepustenie z doživotného trestu. Viacerí sa vlastne pýtajú, aj takí možno, ktorí Eh, vedia pripustiť vnútorne, že by mohol byť prepustený, že či im potom nič teda nehrozí, alebo že či sa proste pán Černák nevráti k nejakým eh, nekalým činnostiam. A v tejto súvislosti eh, viem, že vy sa opierate o znalecký posudok, na ktorý samozrejme je aj právo, aj, aj povinnosť predložiť ho. A pustíme si teraz to, čo hovorí pán psychológ Netík on Černák ve výkonu trestu víceméně vede skupinu odsouzených, v níž jsou i lidé, kteří vystupovali v roli jeho nepřátel. Jo. A zvládá to, pokud vím, a viděl jsem ty materiály z výkonu trestu, tak neměl žádné, žádný konflikty se spoluvězněma a nebyl kázinsky trestán. Jo. Pokud by byl tak agresivní, jak se píše, že by 27 let neměl žádný průšvih, to je totální nesmysl, zvláště kdyby to byl psychopat, tedy impulzivní člověk. Jo. Tak nepochybně by nějaký ten kázinský trest měl. Chcete niečo povedať k tomuto? No to je, presne to, to je presne to, čo som v podstate hovorila pred chvíľou, že jednoducho 27 rokov je strašne dlhá doba na to, aby vy ste niečo mohli len tak uhrať, pokiaľ by ste trpeli chorobou v pravom slova zmysle. Jednoducho tá by v určitej situácii e, vyplávala na povrch už, už z tých každodenných situácií, ktoré tam jednoducho vo všeobecnosti ten e, odsúdený zažíva. Ja by som vás chcel len doplniť, pokiaľ ste pustili nahrávku pána Netíka, e, že vo veci vystupuje ešte aj znalec, ktorý bol ustanovený z moci súdu. A zaujímavosťou bolo to, že keď títo znalci vypovedali, nedostali sa do rozporu navzájom. Nebolo nebolo potrebné v priebehu verejného zasadnutia odstraňovať rozpory medzi doktorom Netíkom, špičkovým odborníkom českým, ktorý má sídlo v Prahe a medzi znalcom, ktorý bol ustanovený z moci súdu a pochádza kdesi od Nového mesta nad Váhom, tuším. Áno, išlo o klinického psychologa pána doktora Chovanca, ktorého v podstate závery boli absolútne totožné e, so závermi e, e, pána pána e, profesora Netíka. Takže to nie je tak, ako, ako jednoducho sú tie niektoré titulky, že Mikuláš Černák si vyberá znalcov, ktorí jeho, jemu vyhovujú. Prosím vás pekne, pán Chovanec bol riadne pribratý súdom, kde my sme nejakým spôsobom e, za Mikuláša Černáka nepodávali e, žiadne opravné prostriedky, že by sme takéhoto znalca namietali. Takže išlo, išlo o znalca, ktorý, ktorý jednoducho tak, ako tú kolega povedal, je nezávislý pri súdom. Takže v podstate e, tak ako musel pán Netík urobiť e, objektívny posudok, tak takisto aj on musel urobiť. Každý, každý musel urobiť ani nie v prospech, ani nie, nie v prospech, ale urobiť tak, ako mu vyšlo v tých Každý musel urobiť presne tak, objektívny posudok, každý mal priložený kompletne celý spis, e, každý mohol nahliadať e, do osobného spisu Mikuláša Černáka, teda toho spisu, ktorý je tvorený príslušným ústavom, čo je potrebné za tých 27 rokov a každý si vykonával sám vlastné nejakým spôsobom vyšetrenia. A čo sa týka ešte pána profesora Netíka, k tomu by som dodala len toľko, že ten hneď uviedol na úvod, že teda, že či má vypracovať takýto posudok na Mikuláša Černáka aj v prípade, ak by tento bol pre neho nepriaznivý, kde Mikuláš Černák prostredníctvom nás ako obhajcov jednoznačne uviedol, áno, žiadam, aby bol takýto posudok vypracovaný. Čiže len na základe týchto skutočných skutočnosti sme my boli presvedčení, že je ten správny čas pre Mikuláša Černáka podať návrh na podmienečné prepustenie z výkonu trestu odňatia slobody. Ja len dodám jednu vetu, že e, profesor Netík robil prvý posudok o Černákovi už v roku 2009. Čiže mal možnosť porovnať stav roku 2009 a teraz. Ale na druhej strane sú aj kritici, ktorí mm, kritizujú e, toto, respektíve sú aj odborníci, ktorí hovoria niečo iné. A pustíme si teraz zvuk e, Petra Šomšáka, Áno, do vysokej miery to znemožňuje jeho resocializáciu, pretože nie je schopný pocitu viny, tým pádom nie je schopný sebareflexie, nie je schopný kritickosti voči svojim skutkom, ak tak len na kognitívnej úrovni a keď to poviem drasticky, tak jeho tie skutky nevedia bolieť. A v podstate systém by mal pustiť niekoho po sérii závažných trestných činov, čiže vražd v jeho prípade, von iba vtedy, keď ten, čo človek sa vie zmeniť aj na tej emocionálnej úrovni. Nevie si to len, viete, na tej kognitívnej úrovni, OK, priznám ľútosť, je to na papieri, Dobre, môžem ísť vonku. Sú ľudia, ktorým toto stačí na to, aby bol niekto prepustený alebo dostal nižšiu výšku trestu, uh-huh. lebo oľutoval svoj trestný čin. A potom sú ľudia, ktorí by sa mali na to, napríklad znalci, psychiatri, psychológi by sa mali na to pozerať trošku kritickejšie. Ja len k tomuto dodám, že práve pán profesor Netík sa vyjadroval práve k tomuto pánovi Šomšákovi a keď to tak sparafrazujem, tak sa čudoval, že ako niekto dokáže hodnotiť človeka, ktorého, a odborne hodnotiť človeka, ktorého videl len raz v živote na tom súde. A nevyšetril, a nevyšetril ho vôbec. Presne Čiže tak, to, to by som označil skôr za čarodejníka presne tak, toto je to, čo som chcela povedať. Čo sa týka pána Šomšáka, ide o, ide o podotýkam psychiatra, nie klinického psychologa, ktorý sa vyjadruje k resocializácii, ale pán Šomšák je v podstate psychiatr, ktorý nikdy Mikuláša Černáka nevyšetril. Čo je mm, ešte ďalšou zaujímavosťou, ktorú v podstate pán Šomšák aj uviedol, tak on sám bol ten, ktorý z vlastnej iniciatívy e, kontaktoval e, príslušnú prokuratúru E, s tým, že by jej veľmi rád pomohol, pretože keď uvedené počul v rádiu, že teda Mikuláš Černák chce podať alebo podáva návrh na podmienečné prepustenie z výkonu trestu odňatia slobody, sa mu to nepozdávalo. Čiže prepačte, e, ak sa vyjadruje osoba, ktorá nikdy Mikuláša Černáka nevyšetrila nejakým spôsobom, ak to má byť naozaj odborné, tak e, myslím si, že pán Šomšák je absolútne teda mm, z môjho pohľadu vysoko neodborný odborný, keď vôbec sa vyjadril nejakým spôsobom bez toho, aby eh, v tomto prípade Mikuláša Černáka čo i len vyšetril. Ale inak je tam zaujímavé, že eh, psychológia a psychiatria, lebo psychiatr tak z takého hradec, laického hľadiska by mal byť niečo viacej, lebo on je lekár, ale to je len tak, ako teraz filozofujem. Nie. Nie, psychiatr sa v podstate vyjadruje k tomu, že či ten daný odsudený, to teraz hovoríme vo všeobecnosti, trpí chorobou v pravom slova zmysle, kdežto klinický psycholog uh, sa vyjadruje k prípadnej resocializácii, nebezpečnosti. Uh mhm. -huh. Čiže tie ich uh, pozície uh, sú v podstate absolútne rozdielne, kde nikto z týchto znalcov nemôže zasahovať v podstate do, nazvem to tak, do odvetvia alebo kompetencie toho druhého znalca, inak inak by samozrejme potom nemal význam prizývať znalca aj z odvetvia psychiatrie, aj z odvetvia klinickej psychológie. Takže v podstate pán Šomšak sa ešte aj vyjadroval k niečomu, na čo nie je kompetentný. Áno, teda nie je znalcom z odboru klinickej psychológie. A teda, otázka, a teda k otázkam, a teda k otázkam ohľadom nebezpečnosti a prípadnej resocializácie. Milí poslucháči, rozprávame sa s pánom doktorom Janom Geregom a s pani doktorkou Dianou Messingerovou. Ešte stále teda pokračujeme len tým, že stále vás teda ne, neoslovujem, že kto ide práve hovoriť, aby poslucháči, ktorí možno prišli až teraz, aby vedeli. Ale pustíme si teraz e, zvuk e, jednej bývalej e, prokurátorky a prokurátorka je práve na tej strane toho štátu, teda toho, ktorý je proti tomu zločincovi, aby sme to tak ľudovo povedali, No a táto prokurátorka, hoci teraz e, robí teda advokátku, e, povedala veľmi zaujímavé slova tiež o pánovi Černákovi, tak pustíme si teraz e, pani Mišíkovú. Orgány činné v trestnom konaní ešte v roku 2017 pribrali znalcov v mhm. rovnakom zložení psychológovia a psychiatri a odvtedy uplynulo 8 rokov a už vtedy znalci konštatovali podobne, tak ako ste to vy oboznámili, že že nedochádza k e, nejakým takým skutočnostiam, ktoré by umožňovali vyvodiť záver, mm. že u ňo ten výkon trestu nesplňa ten účel, ktorý zákon určuje. To je mimoriadne dôležité, že dochádza k resocializácii a že sa takmer e, s istotou vylúčuje, že by v budúcom období po prípadnom prepustení z výkonu trestu odňatia slobody páchal ďalej trestnú činnosť. S týmto tvrdením sa dá jedine súhlasiť samozrejme. A znovu opakujem to, čo som tu už raz povedal. Ja som spoznal Černáka bližšie v decembri 1997 a samozrejme za celý ten čas 27 rokov som bol s ním v kontakte a Černák v decembri 1997 a Černák teraz, dajme tomu v júni 2025 sú dvaja rozdielní ľudia, ktorí pristupujú pristupujú k hodnotám života tak, ako to on vyjadruje aj vo svojich stanoviskách pred súdom. A toto hovorí, v podstate čo teraz hovoril kolega, uh, hovoria jednoducho pracovníci príslušných ústavov, Eh, jednotliví títo klinickí psychológovia, hovorí to psychiatr, hovorí to riaditeľ ústavu. Eh, čiže nie je to, nie je to len o jednom človeku alebo o dvoch, eh, dvoch ľuďoch, ktorí by jednoducho takéto tvrdenia nejakým spôsobom dávali von. No, v tejto súvislosti je zaujímavé to, čo vravil teraz pán Gerek, lebo v článku, ktorý teraz e, vyšiel v plus 7 dní, sa spomína to, že e, ja to tak ľudovo parafrázujem, teda to poviem, že pán Černák vás mal oklamať, lebo že vám tvrdil, že nikoho nezavraždil a že vy napriek tomu, že ste boli oklamaní, že naďalej s ním spolupracujete. Neviem, či som to dobre jasne e, ozrejmil, ale asi viete, o ktorý článok ide, tak skúste ja možno som, k tomu nejakú... Ja som ten článok nečítal, hovorili mi o ňom, pretože tento bulvárny týždenník uverejňuje veľa razy úplné nezmysly a zrejme aj tento článok vyšiel na objednávku niekoho, komu záleží viac na tom, aby ten výsledok toho konania na tom okresnom súde v Trnave nedopadol dobre. Milí poslucháči a milí hostia, máme polovicu za sebou. Neviem, či stihneme prestávku a pesničku, alebo... Chcete aj, chcete aj reakcie prestávku. poslucháčov, Michal, alebo... Už máme? Máme. Tak poďme asi bez prestávky a poďme rovno na tie reakcie. Lebo sa nám tu hromadia, tak by som začal Máriou, tá iba jednoducho píše, nesúhlasím a som šokovaná z názorov odborníkov. Ďalej Miroslav, skúste sa spýtať pozostalých obetí, či je fajn poslať chladnokrvného vraha na slobodu. Tretí mail od Heleny. Dobrý večer, počúvam pozorne, čo hovoria právnici, ktorých ste tu pozvali. A ak sú takto presvedčení, že Černák by mal ísť na slobodu, tak si myslím, že by sa mal v zrýchlenom konaní zmeniť zákon, ktorý takéto niečo umožňuje. Kedy si dávno mnoho ľuďom odľahlo, že bude doživotne v base a mnoho ľudí ľutovalo, že nemohol dostať trest smrti. Nemám otázku, iba hrôzu z toho, o čo sa vaši hostia snažia. Ak chcete reagovať, ťažko na to reagovať. Ak, Ešte bude ťažšie, nebojte sa. Ak, ja viem, ak niekomu pišti srdce po, trestu, po treste smrti. Uh-huh. Trest smrti sme v našom právnom poriadku už mali a vieme, ako to dopadlo v 50 rokoch. Trest smrti je trestom, ktorý nemožno v konečnom dôsledku nikdy napraviť, ak niekoho popravia. A častokrát sa povedal, stalo, že aj eh, áno, niekoho, kto bol áno, nevinný. Áno. Eh, to, že má niekto opačný názor, tak prosím, ja sa tomu nebránim, je to názor taký, aký je. A opakovane, opakovane by som chcel zdôrazniť, že eh, títo ľudia zrejme vychádzajú aj z negatívnej medializácie niektorých médií, ktorá podľa nášho názoru, tak ako sme to naposledy zistili, je pomerne dobre organizovaná a e, uverejňujú sa alebo zverejňujú sa jednoduché nezmysly. Mňa zaráža, že veľa razy skutočne aj odborníci, aj trestňáci, aj trestný sudca rozpráva, ako má ten súd rozhodnúť a pritom v tomto smere nemá žiadnu prax, žiaden prehľad. My, pokiaľ sme, ja si dovolím pa ešte potvrdiť a povedať, vychádzali z filozofie nášho podania, tak sme sa opierali o rozhodnutie jedna jednak Českého súdu v Sokolove, Češi už majú takéto rozhodnutie a opierali sme sa aj o uznesenie Krajského súdu Krems under Donau z 23. februára 2023. Teda v okolitých krajinách už došlo k tomu, že všeobecné súdy rozhodli o podmienečnom prepustení aj v takomto vážnom a ťažkom prípade, kde bol odsúdený na doživotie výkonu trestu odňatia slobody. Len jednou vetou by som ešte chcel tomu dodať, že v týchto krajinách, najmä myslím, že Rakúsko, ale určite Nemecko, je možné, aby si podal takúto žiadosť o podmienečné prepustenie už po uplynutí 15 rokov, nie 25, ako to upravuje naša právna úprava, takže myslím si, že v žiadnom prípade si nemyslím, že by bolo treba meniť právnu úpravu. A keby sa pred vás postavili pozostalí čo by ste im vy dvaja povedali? My, my sme obhajcovia. Áno, tomu rozumiem. My, my, my sme obhajcovia, my nemáme čo hovoriť e, jednoducho pozostalým a bolo by vhodné, aby obhajcov aj každý vnímal ako advo, advokáta aj obhajcu. Ako aj ak vy alebo kdokoľvek iný by prišiel k nám do advokátskej kancelárie, bude chcieť, aby sme riešili nejakým spôsobom jeho problém. A tým, že sme obhajcovia v trestnom konaní, je absolútne logické, že k nám nechodia pre prepáčte, napríklad učiteľky z Pevokolu, ale že jednoducho zastupujeme ano. ľudí v určitých e, problémoch, ktorí prišli teda nejakým spôsobom do rozporu, e, do rozporu so zákonom a prebieha tam nejaké trestné konanie. Čiže my nie sme nejakým spôsobom hovorcovia a nie sme ani nositelia nejakým spôsobom karmy Mikuláša Černáka. Ano. My sme výlučne obhajcovia, každý má jednoducho právo na obhajobu, vyplýva to e, z ústavy aj z rôznych medzinárodných dohovorov, takže toto treba rešpektovať a e, viac k tomu nemám čo povedať, lenže absolútne rešpektujem názor každého jedného vášho poslucháča e, a každý má jednoducho právo na akýkoľvek názor a my dvaja tu dnes s kolegom rozhodne nie sme na to, aby sme nejakým spôsobom menili verejnú mienku. My sme prišli len povedať možno tú, tú druhú stranu veci, uh, ako ešte raz to uvádzam, ako obhajcovia a advokáti Mikuláša Černáka. Áno, vy musíte hľadať tú aj lepšiu stránku, nie, že ste ten, kto má ešte doraziť toho konkrétneho obvinenia. Samozrejme, samozrejme. Samozrejme, ale hlavne my tu neprejednávame skutky, za, ktorý, za ktoré už bol Mikuláš Černák eh, pravoplatne odsúdený. Áno, tam uplynulo práve tých 27 rokov. Čiže my v tom našom konaní prejednávame tých 27 rokov, či sa Mikuláš Černák niekde posunul, či je nebezpečný pre spoločnosť, či je resocializovateľný, či trpí nejakou e, duševnou chorobou, či sa vie zaradiť do spoločnosti, či bude mať kde pracovať a tak ďalej a tak ďalej. Čiže toto je to, čo rieši v podstate e, ten okresný súd e, Trnava pracovisko Piešťany a nie to, za čo už bol právoplatne on odsúdený a za čo teda dostal doživotný trest. Lebo obhajca, to, raz, to je jedno akého zločinca, ano. ho v podstate pustí na slobodu, na ktorej žije aj ten obhajca, čiže aj on sa môže stať teoreticky neskôr jeho obeťou, keby rozhodol o e, tých lepších jeho stránkach. No, k tomuto by sme vedeli viac. Netvrdím, povedať. že práve tento by vás mal napadnúť, ale... <laughs> Tak to by to mohlo. to by som vedel veľmi veľa povedať, ale to by už sme sa zdržiavali príliš dlho v tejto relácii. Ja chcem len dodať ešte jednu vec, pokiaľ sa spomínal film o Mikulášovi Černákovi, že film nám rozhodne nepomohol. <laughs> Ešte Edita píše, nie je posledná, e, rada by som vedela, či sa rovnako postupuje s každým odsúdeným za prečiny, ako má Mikuláš Černák. Mám na mysli, či sa o každom odsúdenom bude točiť film, jeden potom druhý, každému sa budú médiá rovnako venovať, herci sa o ňom budú vyjadrovať v pozitívach, proste sa bude oslavovať, lebo tak mi to celé dianie okolo Mikuláša Černáka pripadá. Pán Černák sa dobre správa v danom prostredí, v ktorom je už tých 27 rokov, ako si môžete myslieť, že viete, ako sa bude správať na slobode, to je veľkými písmenami, vedie veľa prípadov, kedy sa takéto omily udiali. O tom, ako sa bude správať na slobode, o tom povedali znalci, ale nielen znalci, klinickí psychológovia, ale už menovaní pracovníci, pedagógovia, špeciálni pedagógovia, psychológovia, potom ja už neviem, kto všetko tam bol vypovedať, ktorí dôsledne sledovali jeho vývoj. Pozrite sa, ja s vami môžem len súhlasiť. Mňa ako obhajkyňu to absolútne neteší, že sa o Mikulášovi Černákovi točil nejaký film. Hmm. A verte, že Mikuláš Černák s tým nemá absolútne nič spoločné. Ďalší poslucháč to už nepočúva. Rád počúvam váš vysielač ku každej téme. Dnes som váš program v prvej línii znechutenie vypol. Ako vás vôbec napadlo dať priestor na medializáciu a dať možnosť niekomu vykresľovať viacnásobného vraha v pozitívnom svetle a robiť mu PR? to nerobíme v žiadnom prípade. My, my ho v žiadnom prípade neglorifikujeme. Ani to nerobíme nikomu myslel. PR. Ani, ten PR si robí niekto iný. Uh mhm. -huh. e, poslucháč, ktorý sa takto podpísal, dobrý večer, mám rovnaký názor, ako má, o čom som presvedčený väčšina obyvateľov Slovenska. Samozrejme ho osobne nepoznám a ani som sa s ním nikdy bližšie nezaoberal. Napriek tomu som presvedčený, že človek, ktorý má na svedomí mnoho úmyselných vrážd, uskutočných uskutočnených v dlhšom období sa úplne nemôže zmeniť, lebo jedinec, ktorý je tohoto schopný, musí byť vnútorne totálne psychicky narušený aj keď sa dnes v podmienkach, kde nemôže páchať zločiny, správa celkom inak a zdá sa, ako by už bol normálny. Nikto nemôže zaručiť, kedy sa v ňom niečo opäť zlomí, keď sa dostane medzi ľudí, s ktorými bol v kontakte v čase, keď vraždil. Ojedinelé zabitie v afekte alebo aj úmyselné kvôli nejakej pomste a podobne nemá nič spoločné so sériovým mafiánskym vraždením. Na takých ľudí, ak sa vôbec dajú nazvať ľuďmi, sa musí pozerať úplne inak ako na nekontrolovateľný živel, teda vždy bude pre okolie potenciálne nebezpečný. To je široká úvaha hmm. a na to by som aj ja dokázal takto filozoficky odpovedať, čo kto robil v tých 90 rokoch divokých, keď to všetko tak dlho trvalo. Na toto sa nikto nepýta. Hm. Zaujímavé. Pozrite ah. sa, ja ten, ja ten názor za zlom poviem, že ho absolútne, absolútne akceptujem, je to názor. E, tam by som len dodala, my tu máme možno aj iné zločinecké skupiny. E, ja nechcem konkrétne menovať, aké, lebo tiež tí ľudia budú podávať eh, podmi- žiadosti o podmienečné prepustenia. E, ale máme tu napríklad zločineckú skupinu šátorovcov, kde bolo jednoducho tam bolo 30, 40, 50 vražd, kde jednoducho títo odsudení dostali tresty 22-23 rokov. To znamená, že ak si takýto človek odsedí, ak aj nepodá návrh na podmienečné prepustenie 22 rokov, takéhoto človeka už sa nikto nebude pýtať, či je nebezpečný pre spoločnosť, respektíve či je resocializovateľný. Ani sa ho nikto nebude pýtať na to, aký bol v konaní znalecký posudok, či je vôbec psychicky v poriadku a tak ďalej. Čiže zase to treba chápať v trošku širšom kontexte a posúvať sa trošku ďalej. Ubehlo 27 rokov, riežme, riežme 27 rokov, čo si myslím, že je je veľmi dlhá doba aj v každom živote z nás a dlhá doba určite aj v živote Mikuláša Černáka a hľadajme reálne to, nech na to odpovedajú ľudia, ktorí s ním tých 27 rokov, e, nechcem povedať, že žili, ale boli pri ňom pravidelne ako jednotliví pracovníci a následne tu máme odborný faktor znalcov, či takáto osoba reálne je nebezpečná, či sa vie zaradiť do spoločnosti. A príjmime ten fakt, že Mikuláš Černák nebezpečný nie je. A zaradiť do spoločnosti sa vie. Len Marta sa pýta, čo potom znamená slovo do životie? No, pozrite sa, je na to jedno rozhodnutie ústavného súdu, myslím, že nemeckého ústavného súdu, e, ktorý, ktoré hovorí, že trest odňatia slobody na doživotie musí byť tiež v súlade s ľudskou dôstojnosťou a v súlade s ľudskou dôstojnosťou je len vtedy, keď má odsúdený konkrétnu a realizovateľnú možnosť byť po určitom čase prepustený na slobodu za splnenia zákonom stanovených podmienok. Je to rozhodnutie Spolkového ústavného súdu Nemecka, ktorý toto vyjadril ešte v júni roku 1977. Hm. Michal, ešte mám čo čítať, ale ak máte otázky, smelo. Tak ja by som to na chvíľku prerušil, aby sme sa mm, posunuli trošku možno niečom aj ďalej, alebo aby sme to trošku možno uzvláštnili aj zvukmi. E, lebo často sa hovorí o tom, že vlastne pán Černák po pár rokoch vo vezení sa rozhodol spolupracovať s orgánmi činnými v trestnom konaní. A podľa vás, e, podľa advokátov, bola táto spolupráca s OČTK úprimná, alebo bola tak pragmatická, že áno, budem spolupracovať, tak e, budem e, mať potom za to výhody, respektíve možno a... budem za to potom prepustený. Skoro ste si aj odpovedali. Nemal za to žiadne benefity. Presne žiadne tak. benefity. Dostal taký trest, aký dostal. Nemal žiadne benefity. Na rozdiel od iných odsúdených na rozdiel od potom neskoršieho právneho režimu, e, v rámci ktorého tie benefity išli tak ďaleko, že nakedy to až vyrážalo dých. A uvedené konštatovali aj jednotlivé všeobecné súdy, že Mikuláš Černák nie a nikdy nebol kajúcnikom. Pustíme si teraz jeden zvuk, ktorý bude odpovedou aj na toho poslucháča alebo poslucháčku, e, ktorá, alebo ktorý tvrdil, že robíme PR, alebo že glorifikujeme, alebo že obhajujeme. Lebo keby sme glorifikovali a obhajovali, tak takýto zvuk by sme nepustili, ktorý je zvukom človeka, ktorý je proti Černákovi a o tom viacerí všetci vedia, že je proti Černákovi a je to pán Ševčík. Tak poďme si pustiť to, čo hovorí práve o tejto spolupráci s OČTK. Musím povedať, že ani raz sme nedošli k nejakému konfliktu. On ma rešpektoval, ja som tiež bol k nemu odmeraný, choval som sa k nemu, ako sa hovorí, slušne, to znamená, že nerobil som pred ním nejaké ramena. Ja som mal dostatočný počet dôkazov v spise na to, aby som s ním jednal kľudne, normálne, pretože ja som mal návrh. Z jeho strany, čo to jeho chovanie bolo takisto primerané, slušné, ale ja tomu hovorím, že účelová slušnosť. To znamená nerozhádať si ma, po prípade to isté aj v tej väznici, aby nemal problémy, aby nedostal napríklad nejaké disciplinárne tresty, nejaké obmedzenia, čo sa týka napríklad balíkov, pošty a podobné veci, alebo ísť na samotku, zákaz televízora a podobné. Takže ja u to jeho chovanie považujem za tzv. účelovo slušné. To sú závery, ktoré robí pán vyšetrovateľ, takže ja sa tomu nečudujem. Poďme sa možno posunúť e, tak trošku ďalej, lebo sú tam nové skutočnosti, ktoré vlastne aj celý ten proces trošku na dlhšie oddiali, lebo momentálne nie je ani stanovený ďalší konkrétny termín, je to na neurčito, nie, že kedy sa bude pokračovať, lebo prišlo anonimné podanie, E, ktoré doplnilo toto posudzovanie, kde sa objavili e, podľa toho anonima závažné skutočnosti, ktoré majú pána Černáka diskvalifikovať z možnosti byť e, podmienečne prepustený. Napríklad informácia o nezaregistrovaných známkach, ktoré sa mali nájsť z jeho celé. Dokonca som čítal o nejakej známke, ktorá mala byť z jeho ňou, že si ju dal vyrobiť. Ale sú tam ešte teda aj ďalšie veci. Ale čo hovoríte na toto celkovo, toto anonimné podanie, ktoré to celé aj tak predloží, lebo je to niekoľko asi strán, ktoré treba naštudovať a na ktoré treba, treba reagovať. Bol to krajne nezvyčajný postup okresnej prokuratúry, keď vedela, že sa bude konať verejné zasadnutie pondelok alebo útorok pondelok a podali tento materiál piatok po obede okolo, neviem, 15.00 alebo 16.00 hodine. Čiže toto je účelové, pretože toto muselo nutne viesť k tomu, že súd, ak si to chcel len prečítať, lebo išlo o 300 strán, nemohol rozhodnúť. Viete, to dakedy robili na súdoch takí kadejakí rôzni e, notorickí súdničkári, sme my im niekedy hovorili, ale nazývalo sa to aj kverulanti. Čiže takýto <laughs> zlozvyk, žiaľ Bohu, e, nejako si osvojila prokuratúra, neviem prečo, pritom nebol predložený žiadny rozhodujúci dôkaz alebo dokument, ktorý by bol dôkazom. My sme k tomu podali podrobné písomné vyjadrenie. Pozrite sa, počas toho, ako vy ste vo výkone trestu odňatia slobody, ten príslušný ústav alebo tie jednotlivé ústavy vytvárajú váš osobný spis. A to, čo predložila v podstate e, pani prokurátorka a to, čo hovorí anonym, je súčasťou toho 20, nazvem to 27-ročného spisu. Áno, čiže v podstate predložila, možno teraz si vymýšľam, z 10 tisíc stranového spisu stranu 15, stranu 382, stranu 2020. No dobre, v poriadku, ale veď v Všetko toto mali k dispozícii tí jednotliví pracovníci, všetko toto mal k dispozícii riaditeľ ústavu a na základe všetkých tých informácií e, dokopy plus e, jednotlivého toho správania a jednotlivej tej spolupráce s tými e, špeciálnymi pedagógmi, psychológmi, ten ústav v závere vyhodnotil správu a tá správa nebola len pozitívna, veď tá správa je za celých 27 rokov. Ona zahrňa obdobie, kedy bol e, Mikuláš Černák e, v ústave na výkon trestu odňatia slobody Ilava. Ona zahrňa celé toto obdobie. Čiže to je ako keby sme vytiahli e, z vášho nejakým spôsobom spisu, ktorý je v závere hodnotený nejakou správou stranu, tak ako som to pomenovala, určitú a, a túto sme chceli prejednávať. Čiže v podstate, e, ak by sme mali takýmto spôsobom pokračovať, tak potom oboznamujme každú jednu stranu z toho 27 rokov e, rozsiahleho spisu, s čím my absolútne nemáme žiaden problém, ale opakovane podotýkam, tí jednotliví pracovníci, ako aj ten riaditeľ ústavu, mali k dispozícii všetky tieto uh, Eh, správy, aj všetky tieto skutočnosti, ktoré sa tam, ktoré pani eh, prokurátorka predložila na základe anonymu. A napriek tomu riaditeľ ústavu dal kladné stanovisko k žiadosti o podmienečné prepustenie a myslím, že ešte aj opakovane bolo dokladované do spisu. Ja si myslím, že v podstate ten dôkaz, o ktorom sa tak veľmi veľa v médiách hovorilo, nie je žiadnym dôkazom, je absolútne nepodstatný z hľadiska výsledku toho hodnotenia a my máme zistenú aj situáciu, že zrejme ten, kto toto doručil prokuratúre, sa zrejme dopustil trestného činu zneužitia pravomoci verejného činiteľa pretože tieto dokumenty sa dostali z príslušných ústavov bez vedomosti riaditeľov ústavov, aj Ilavy, aj Leopoldova. No ale keď, keďže už sú vonku, tak nie, nie sú tieto informácie podstatné preto, pre nejaké možno dokreslenie toho, že možno pán Černák mal nejaké privilegované postavenie, alebo že, e, že mal možno, možno nejaké také postavenie, ktoré by tam nemal mať, alebo že si niečo možno vynúcoval, alebo podplácal, ako to tam hovoria, že za 500 korún niečo tam podplatil, že nedokresluje to tiež celkovo ten obraz, ktorý by mal byť teda súčasťou toho, či má byť prepustený, alebo nemá byť prepustený? Neviem, vy ste teraz napríklad vytiahli konkrétne tých 500 e, korún, veď jemu také niečo nikdy nebolo dokázané. O čom hovoríme pre Boha? On za to nikdy nebol disciplinárne nejakým spôsobom stíhaný. Čiže o, o čom my tu hovoríme? A podotýkam, že toto hovoríme o nejakej prípadnej činnosti, ktorá bola prešetrovaná, ktorá ani nie je, nezapadá do toho obdobia 27 rokov. To bolo ešte pred tými 27 rokmi, ako on vykonáva výkon trestu odňatia slobody. Áno, tento doživotný, lebo on bol v podstate vo výkone trestu aj predtým, áno? Čiže my sa vraciame ešte do obdobia predtým. Čiže o čom my tu hovoríme, prosím vás pekne? Aký to má význam? Aký to má aký, zmysel? Aký má význam niečo, čo, čo v danom príslušnom ústave nikdy nezistili? No a napríklad e, tie správy o tom, že mal e, počas noci pozerať televízor. No to je teda presne, teda presne to je to isté to je to obdobie. Isté. To je obdobie rokov 2000, 2004 kedy nebol odsúdený na doživotie, a aby tak, sme sa už jasne rozumeli. Pre, presne tak. A taktiež v roku 2004 nikdy nikto nezaznamenal to, že by takéto niečo sa stalo. Či, čiže o, o čom tu v podstate hovoríme? áno, Mikuláš Černák dostal nejakú knihu od obhajcu, neviem akého, ktorá nebola riadným spôsobom zapísaná. Áno, za to bol aj disciplinárne e, potrestaný, ten trest je zahladený, bolo to, ja neviem, či pred 15 rokmi alebo kedy z môjho pohľadu to akurát e, dokumentuje len to, že náš klient je schopný čítať knihy. Určite. Poďme teraz na otázky, lebo ešte určite prišli ďalšie. No, niekedy vedia byť poslucháči veľmi zlí, ale za svojimi názormi a pohľadmi sa nevedia podpísať alebo pod ne, a keď tak anonymne, ale dobre, však aspoň to o niečom svedčí. Napísal nám jeden z nich, ak by som mal tú moc podpisovať zákony a rozhodovať, zvolte mňa, Jánošíka, za monarchu k tejto téme aj tohto prípadu a budúcich prípadov a problematike. Okamžite by som na Slovensku zaviedol trest smrti, elektrické kreslo, podpísal by som bilaterálnu zmluvu so Spojenými štátmi a s Ruskou federáciou a v prípade ako tento, tak 10 rokov by som ako monarcha a štát zaplatil odsudenému trest v tej najťažšej väznici v Ruskej federácii a 10 rokov v najťažšej väznici v Spojených štátoch. Zároveň by som tam poslal aj a dovolil v tomto prípade aj e, právnikov zastupujúcich a iných advokátov, navštevovať ich raz za pol roka v týchto väzniciach. To by ste videli, aký by bol nápravný a výchovné účinky na tohto pána a tento aj budúce prípady odsudených aj politikov, sudcov, prokurátorov a iných v monarchii Slovenská republika. Skôr či neskôr to sa bude diať. PS, ja sa hanbím za všetkých dobrovoľných podporovateľov Slobodného vysielača, aj za moderátora, že tu dávate priestor aj e, tejto téme a hovoríte o tomto človeku vo vezení. Oni nech si natáčajú za peniaze toho vo vezení svoje audio, videá, podcasty. Toto je pľúvanec aj verejnosti do tváre a celkovo príliš veľa plýtvania peňazí daňových poplatníkov v tomto ukradnutom a skorumpovanom štáte, kde všetci sa považujú za bohov na grcanie, no. To je citát, ano? No je to názor, ktorý treba Toto medzi ľuďmi koluje. Dobre, len tento pán, tento pán si neuvedomuje jednu vec, že ním navrhovaný trest smrti sa môže týkať aj jeho. Pozrite sa, ja si celkovo myslím, že takýmito vyjadreniami posúvame tú našu nejakú debatu tam, že ju z môjho pohľadu dehonestujeme. Ehm, ja by som sa držala nejakým spôsobom tej, tej témy, ktorú máme. My sme tu neprišli nikoho, nikoho glorifikovať, e, neprišli sme tu nikoho oslavovať, e, prišli sme sem na základe vašej žiadosti, e, vášho pozvania, ktoré sme, ktoré sme prijali, aby sme sa ako obhajcovia nejakým veciam vyjadrili, aby sme... My prichádzate ale tiež do priblížili, kontaktu. Priblížili túto vec vôbec bežnej verejnosti. Áno, ja len som chcel toľko povedať, že ak idete medzi bežných ľudí a vedia napríklad o tom, čo robíte momentálne. Ano. Mhm. Nestretávate sa s podobnými názormi? Aj s horšími. Aj, <laughs> lebo je to už osobné. Aj s horšími. Uh mhm. -huh. ale, to je, ale to je to právne vedomie, e, všeobecné právne vedomie národa, ktoré je podporované zrejme aj určitými médiami, podľa nás my sme už dospeli k názoru, že je to programovo nad, nad, nadstavené, najmä pokiaľ ide o niektoré názory toho pána z toho zákonodárneho zboru, pokiaľ ide o názory niektorých ľudí, ktorí jednu jedinú stranu nepoznajú, to sa už opakujem z toho spisu, ale veľmi presne vedia, ako je potrebné rozhodnúť. No. Ďalší z názorov, vo vezení je asi 70 väzňov s doživotným trestom, prečo si vybrali najhoršieho z nich, prepustením vznikne precedens, plus čo chcete na Černákovi vyšetrovať, keď je psychopat, má byť eliminovaný, keď je psychiatricky zdravý, tým skôr, plus kto to všetko platí sudcov, znalcov, advokátov, ja ako daňový poplatník na tom teda nemám žiadny záujem, sudca to mal zhodiť bez všetkých týchto výdavkov, e, tá e, iniciatíva Reštart nech sa venuje pozostalým po Černákových obetiach. No, čo tiež na toto povedať, tak v podstate nech má taký názor ten dotazovateľ, ale povedal by som predsa len na Margo tohoto, že je to nie objektívny názor. Jednoducho je to názor, ktorý vyplýva z toho, čo sa negatívne číta, čo sa negatívne povie a čo sa spomína spred 30 rokov. Je teraz rok 2025, hm. Mikuláš Černák vykonal viac ako 27 rokov trestu odňatia slobody v tej najprísnejšie stráženej väznici tá najčastejšia otázka, ale vy na to tak či tak asi nemáte možnosť nejak zodpovedať, to sú tí príbuzní priatelia obetí, to sa Martin pýta, že a čo oni, spravodlivosť? Presne tak, tomuto sme sa v podstate vyjadrili, že uh, my sme tu v pozícii obhajcov a nie nejakých odkazovateľov pre pozostalých. A... Hm. Jaromír píše, nemám žiadnu otázku, ale konštatáciu. Každá ďalšia vražda spáchaná jednou a to istou osobou exponenciálne zvyšuje riziko zopakovania obdobných zločinov v budúcnosti, napríklad aj spôsobom podnecovania inej osoby na takýto zločin. Za možnosť e, vstúpiť aj týmto spôsobom do relácie ďakuje dôchodca z antidegresívneho kúta Bratislavy Jaromír. Myslím, že... Ja ešte technickú, pardon, uh-huh. technickú otázku, že môžeme trošku aj pretiahnuť ten čas? No, ne, dobre, Pár minút snaď Daj, neublíži. Dajme, dajme kľudne ešte, ešte pár minút, ale uh, pár minút. Len viete, že treba sa stáva, že niekto niečo ukradne, napríklad peniaze, a oni mu znemožnia už pracovať v takejto pozícii, aby nemal dosah na financie a čo zakázať takémuto človeku, keď je prepustený na slobodu? Bude mať nejaké obmedzenia? No, tak môže mať aj náramok. Určite, náramok no, no, no áno. No. Počkajte, s náramkom, každý by chcel náramok. A ja by som chcel, ale nie taký, ako Svadobný. vy myslíte, hej. <laughs> Alebo nejaký klenot. Áno, sú tam obmedzenia, pretože tam je možné až do 10 rokov, myslím, uložiť Presne podmienku. Tak. Je tam možné uložiť ďalšie obmedzenie, ako s kým sa kde stýkať, kde sa pohybovať, či vycestovať. No je tam varianta možností, ktoré ten súd môže jedno jednoducho uložiť. Aj to nie, že len podmienečne ho a huja, huja, sme vonku, ano. ideme na fotbal. No. Áno, no, čiže musel by byť asi doma teraz. No, bol... teoreticky áno. Verte tak, bol by vysoko monitorovaný. Uh mhm. -huh. Jeden z najmonitorovanejších na území Slovenskej republiky. Už z týchto reakcií to vidno divákov. Áno, poslucháčov, poslucháčov u nás. Hej, hej, hej, áno. Pardon. No, Michal, môžete? No ja by som len krátko chcel zareagovať k tomu poslucháčovi, ktorý hovoril o tom, že čo sme si to dovolili. Tak e, môj filozofický názor je taký, že aj preto vznikol slobodný vysielač, lebo nechce dávať priestor cenzúre a chce dávať možnosť, aby sa všetci vyjadrili čo na jednej strane môžu, môže teda aj ten poslucháč, ktorý teda napísal kriticky, ale na druhej strane si myslím, ja filozoficky hovorím za seba, že je asi správne volať aj rôzne strany a, a rôzne prípady a rozprávať sa nielen stále o tej politike ako také, ale aj o takýchto prípadoch a myslím si, že je to aktuálne a práve v tom je veľká pridaná hodnota, že my si ich takto zavoláme a vy, milí poslucháči, môžete naživo klásť otázky, čo v iných médiách by vám až tak umožnené nebolo a to si treba vážiť a tiež by som chcel povedať, že cenzúra sa zakazuje aj podľa ústavy a za to všetci, všetci štrngali, tak asi to treba rešpektovať aj to, že nechceme robiť cenzúru. Ale ja by som dal teraz otázku od umelej inteligencie, v nezmenenom teda e, ju prečítam tak, ako ju ona dala a súvisí práve s tými novými nejakými dôkazmi a myslím si, že je to taký zaujímavý argument, som zvedavý, čo na to poviete. Nie je z pohľadu verejnosti rizikom, že osoba, ktorá porušuje pravidla výkonu trestu, má byť prepustená na slobodu? Ako obhajoba garantuje, že sa podobné správanie nezopakuje na slobode? Obhajoba nemá čo garantovať. Garantovať to bude súd ktorý o podmienečnom rozhodnutí rozhodne. Prosím vás pekne, obhajoba je procesnou stranou, je protiváhou prokuratúry, ktorá v súčasnosti používa aj také spôsoby a metódy predkladania dôkazov, ktoré by skutočne e, neprislúchalo alebo nezvyšovalo vážnosť takejto inštitúcie, tak ako to naposledy oni spravili. A o akých, e, o akých disciplinárnych porušeniach hovoríme? Hovoríme o tom, že mal odsúdený za 27 rokov od svojho obhajcu knihu na celé? O čom hovoríme? No, toto, toto má byť. Ale aký televízor? Veď už, už, už sme tu niekoľkokrát povedali, že televízor bol pred 27 rokmi a nepreukázaný ničím. Taký disciplinárny trest on ani nedostal. Čiže jednoducho to nie je, áno? My sme tie dokumenty totiž videli, rozumiete ma, preto hovoríme a podávali sme k tomu aj naše stanovisko, že je to úplný nezmysel. Tie dokumenty rozhodne nie sú takého charakteru, aby mohli zvrátiť celé konanie a výsledky a závery znalcov, ktorí predložili svoje posudky súdu. Jednak jeden na požiadanie súdu zo súdnej moci a druhý, ktorý sme teda predkladali my. Dnes tu dostávame nakladačku aj my, nielen vy dvaja. <laughs> že čo je zasa ja toto? To, ja to vôbec ne, nevnímam ako nakladačku, vnímam ano. to úplne, že niekto má iný názor a je to absolútne Áno, len to nekončí vždy spôsobom, aký by iný názor mal končiť. Nie je toto relácia pred súdnym procesom? Títo dvaja podľa mňa výnimočne mafiánom podplatení zločinci, ktorí si hovoria advokáti, robia verejný PR masovému vrahovi pred súdnym procesom, odvolávajú sa na znalcov. Na základe akých znalcov tento masový vrah dostal najvyšší možný trest plujem na vás, aký som rozlostený. No výborne. No, tak sme to schytali všetci. Áno, aj, aj to je názor, ktorý treba rešpektovať. Takže nie ste vy podplatení. A čím? No, je, vy ste len zaplatení za svoju prácu. Tak. Presne tak. Inak treba povedať eh, aj na obhajobu obhajcov, že oni nie veľmi chodia do tých médií a že to e, nám dali ako také skôr privilegium, to len aby som aj ich ľudský obhájil, že e, oni sa sem nevnúcovali, že sem chcú ísť veľmi a že potom túžili. Presne, presne tak, ako ste to povedali. My sme pôvodne ani nechceli medializovať naše názory. My sme chceli s pokorou vyčkať na prvé rozhodnutie súdu. Avšak nevieme sa ho ako si dočkať, tentokrát pre obštrukčné správanie sa prokuratúry. Základom ani nie sú vaše názory, ale aký je výklad tak. toho všetkého. To A nám ako sa... rozhodne súd. Ano. A ako to súd odôvodní. Lebo keby išlo o vaše názory, to by ano. sme asi počuli veľa vecí. Pre, samozrejme, samozrejme. No. A treba si vážiť aj ten súd, čo ten súd povie. My s pokorou príjmeme aj negatívne e, stanovisko toho súdu, pretože je to stanovisko súdu. Som zvedavý, čo v prípade, ak bude pozitívne, zase povie táto verejnosť a tentokrát už na adresu súdu. Veď ale vážme si tie inštitúcie. No ale ak by bol prepustený, aj vy by ste si užili kritiky veľa. Vy dvaja. No ešte by som to aj horšie Pozrite sa, to, to, to vôbec a v žiadnom prípade to nie je o nás a nikdy to o nás nebude. A, a ešte raz hovorím, že nech bude to rozhodnutie súdu akékoľvek, my ho absolútne príjmeme s pokorou a rovnako ho príjme s pokorou aj náš klient. No, aj my by sme boli zrazu tí, ktorí môžu za prepustenie, keby k tomu došlo, áno? Lebo sme vám dali priestor. No, ale Viete, priestor, že už ideme spolu ten, v tom. Ten priestor nie je, ten priestor je e, názorová diskusia. Nie no malo by to tak byť. No. no samozrejme, pokiaľ by bola slušná, ale vidíme, že presahuje trošku hranicu. Tej no, nemá to, ale keby aspoň písali naozaj tí pozostali a nahnevaní, to by bolo oprávnené. Dalo by sa s tým súhlasiť. Ale viete, to ide o skutky, kde bol už Mikuláš Černák právoplatne odsúdený. Hej? A tentokrát sa na tom okresnom súde pracovisko Piešťany o skutkoch nehovorí nespomínajú sa konkrétne skutky, ani nové skutky. Teraz sa rozhoduje o podmienečnom prepustení. No áno, len bol odsúdený, len ten trest, ktorý mal mať na doživotie, si podľa týchto poslucháčov neodsedí tým pádom. No, odsedel si, odsedel si viac, viac ako jedno štvrtstoročie a v zmysle zákona a jednoducho tých kodexov trestných, ktoré tu máme, má možnosť po 25 rokoch požiadať o podmienečné prepustenie a samozrejme súd potom hodnotí, či sú splnené podmienky alebo nie a práve k týmto 27 rokom sa e, vykonáva to dokazovanie. Áno, to by mohol v podstate využiť každý aj ten, kto píše takéto negatívne. Samozrejme, samozrejme. No, každého by sa to týkalo. No Michal, poďme do finále. Poďme do finále. Ja by som možno to finále uzavrel takou ne nemilou udalosťou, ktorá sa dnes e, udiala v Rakúsku. A e, treba samozrejme, vieme, že v Rakúsku žije aj veľa Slovákov, aj v tom Gráci e, určite sú aj tiež nejakí Slováci, možno aj priamo naši poslucháči, tak vyjadrujeme im aj takto na diálku, čo sú aj nejakí možno pozostali, alebo rodiny príslušníci, alebo nejakí známi kamaráti, ktorí im teda umreli, tak vyjadrujeme úprimnú sústrasť a treba to samozrejme odsúdiť, tak ako samozrejme treba odsúdiť a odsudzujeme aj zločiny pána Černáka. Hej, to nikto neglorifikuje, ale odsudzuje. A možno je zaujímavé zamyslieť sa aj nad tým, že keď sa tu teda rozprávame a niektorí moralizujú, že prečo sa tu ideme rozprávať o tom, že má byť niekto prepustený, že možno by sme sa ako spoločnosť mali viacej rozprávať aj na to prevenciou, že e, prečo dnes sa dejú tieto veci, ktoré sa dejú. Aj na Slovensku sme mali podobný prípad z Pískej starej si. a že možno to nie je len o tom, že teraz sa budeme baviť o nejakých minulostiach, o minulosti, čo sa stalo pred x rokmi, ale že možno sa začneme rozprávať aj o tej prítomnosti, o tom, spôsobom, ako zabrániť trestným činom, ktoré sa reálne aj teraz dejú a možno k tomu by sme mali prispieť aj každý sám možno, aj k tomu, aj tým, že by sme získali možno trošku viacej pokory, že by sme si nemysleli, že my sme tam Boh, všetko vieme a všade sme boli. Tak ja by som to asi týmto chcel uzavrieť dneska. Ďakujem veľmi pekne, že tu boli dnes s nami advokáti Mikuláša Černáka E, doktorka Diana Messingerová. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a prajem vám príjemný večer vám aj e, vašim poslucháčom a všetko dobré. A že tu bol s nami aj pán doktor Jan Gerek. Ďakujem aj ja. Od mikrofónu sa lúči Michal Albert a z Banskej Bystrice od e, mixažného pultu Peter Kršiak. Ďakujeme. Do, do, počutia, do počutia. Do počutia, príjemný večer.